Սեպտեմբերի 12-ին Ակնա Ասկերան ճանապարով Արցախ մուտք գործած Ռուսաստանյան Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի բեռնատարից բացի վերջին 3 ամսվա ընթացքում առաջին անգամ է հումանիտար բեռ մտնում Արցախ։ Այլուր բժշկական եւ հիգիենայի պարագաներ են ներմուծվել Ակնայով ու Բերձորով, որոնք գուցե որոշակիորեն կմեղմեն երկրում խորացող աղետը։ Բայց այս որոշումը վտանգի տակ է դնում նաեւ արդեն 9 ամսից ավել տևող պայքարն ու Խաշաթաղի միջանցքի ապարքելափակման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն օրեր շարունակ բանակցությունների մեջ էր որոշում կայացնողների հետ հասկանալու համար ինչպես հնարավոր է մարդասիրական օգնություն հասցնել Արցախ։ Կոմիտեին հաջողվել է մարդասիրական կոնսենսուս հաստատել կողմերի միջև, ասում է կոմիտեի Արցախյան գրասենյակի պատասխանատու Էթերի Մուսայելյանը։ Ինչի արդյունքում այսօր երկու ճանապարներով հումանիտար օգնություն է տեղափոխվել մեր միջնորդությամբ։ Մեկ ուղությամբ Լաչինի միջանցքով Ալյուր է տեղափոխվել, մեկ Բեռնատար ավտոմեքենա 23 տոննա Ցորենի Ալյուր հաց թխելու համար, իսկ մյուս ճանապարով առաջին անհրաժեշտության բժշկական պարագաներ են տեղափոխվել։ Մենք հույս ունենք, որ այս գործունեությունը բարբերաբար բնույթ կկրի, որ เป զի կարիքի մեջ հայտնված մարդիկ կարողանան ինչ որ ձև իրենց կարիքներին արձագանք ստանան։ Այս 9 ամիսների ընթացքում Արցախի ու արցախցիների կողքին էր բացում նախաձեռնությունը, որի գործունեության նպատակն էր նպաստել Արցախը Հայաստանին եւ աշխարհին կապող ճանապարհի բացման գործին։ Արցախի ամբողջական շրջափակումից հետո նախաձեռնության նպատակներից առաջնային դարձան հումանիտար աղետի վերացման ուղղությամբ աշխատանքները, նշում է նախաձեռնության անդամ Նարեկ Այվազյանը ճանապարհային քարտեզներից մեկը մեր այն էր, որ գնանք դիմենք ՄԱԿ-ին, միավորված ազգերի կազմակերպությունից պահանջելով իր ծրագիրներից մեկը իրականացնել, դա համաշխարհային բարոնի ծրագիրն է, World Food Program-ը կոչվում, որը որ աշխատում է այն պարագաներում, երբ որ աղետի գոտիներ կան եւ պետքա սնունդ հասցնել աղետի գոտիներ։ Մեր պահանջը այն էր, որ մենք որպես քաղաքացիներ կոչ ենք արել մեր հանրությանը տան առևտուր անել եւ բերել դրանք հավաքագրել միավորված ազգերի հայաստանյան գրասենյակի առաջ, որպիսի ուղարկենք Արցախ իրենց միջոցով։ Նախաձեռնության անդամները հանդիպում ունեցան ՄԱԿ Հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչների հետ ու որոշ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին ու արդյունքներ գրանցվեցին։ Այսպիսով Արցախում տիրող իրավիճակի մասին տեղեկատվություններ փոխանցվում ՄԱԿ գլխադասային գրասենյակ։ Համատեղ աշխատանքներ են տարվել նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հետ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով Բեռների տեղափոխումը մի կողմից մեղմելու է հումանիտար իրավիճակն Արցախում, մյուս կողմից էլ անընդունելի է, որ Բեռների տեղափոխման համար օգտագործվում է նաև ակնայի ճանապարհը, ասում է Նարեկ Այվազյանը, նշելով, որ իրավիճակը պետք է սառնասիրտ գնահատել։ Երկու կողմ ունի մեդալը, մի կողմ այն է, որ մեր համերկրացիները ունենալու են սնվելու հնարավորություն, այսինքն սովը չի ճնշելու եւ պայքարի ոգին դրանով պետքա ոչ թե կոտրել, այլ պետքա արտնասնել։ Մյուս կողմից անընդունելի է, որ մեկ այլ Ադրբեջանի հետ կապված ճանապարհն է բացվել, բայց մեր պայքարը շարունակելով կարող ենք հասնել մեր ուզած արդյունք։ Այսինքն մենք կանք չենք առնում այստեղ, մենք չենք հիասթափում, չենք լքում Արցախը, չենք լքում Հայաստանը, այլ հակառակ ավելի ենք ամրանում, որովհետև սա ոչ թե հակառակորդ կամ ճշնամի կողմի տված արդյունքներն է կամ ստացած բանն է, արդյունքներն է, այլ հակառակը միջազգային հանրության ճնշման միջոցով է սկսվել այս գործընթացը տեղի ունենալ։ Սա պետք է մենք լավ գնահատենք, որովհետև Կարմիր խաչի միջոցով է միջազգային Կարմիր խաչի միջոցով է հումանիտար բեռները տեղափոխվում Արցախ։ Եթե մենք նայենք sense հակամարտությունները տարբեր տարբեր երկրների ու շրջափակման մեջ գտնվող երկրները կամ ինչ որ քաղաքներ, ապա կտեսնեք, որ տարբեր կողմերից են մուտք գործում սովորաբար, որտեղ ցանց է կազմավորվում, այսպես ասած, համագործակցության եւ այդ ցանցի միջոցով են դա իրականացնում։ Մինչ այս այդ ցանցը ստեղծված չէր։ Այսինքն, եթե մենք վերցնենք, որ սա պարտություն է, ապա չենք պայքարելու։ Եթե վերցնենք, որ սա մեր պայքարի արդյունքն է, հետեւաբար մեր պայքարը կշարունակենք ու ես կարծում եմ, որ հենց այդ տեսանկյունից է պետք նայել, Ինչ պետք է անել այս քայլից հետո։ Նարեկ Այվազյանի խոսքով առաջին հերթին պետք է անվտանգության երաշխիքներ ձեռք բերել միջազգային հանրությանը ներգրավելով այս գործընթացների մեջ։ Հետևաբար մեր նախաձեռնությունը, եթե մենք դիտարկենք, որ մի հատ ճանապարհային քարտեզ էինք վերցրել ՄԱԿ-ից պահանջելով այդ գործընթացները, որոշակի նպաստել ենք այդ գործընթացին ու արդյունքներ ենք գրանցում։ Հիմա անվտանգության երաշխիքներ ձեռք բերելու հարց պետք է լուծենք։ Բոլորս գիտենք, որ այս միջոցները, որ իրանք ձեռնարկել էին, դրանք ցեղասպանական քաղաքականության գործիքակազմի մեջ մտնող միջոցներ էին եւ մենք դրա դեմ պետքա պայքար մղենք ու անվտանգությունը առաջին հերթին ապահովենք, որպիսի ցեղասպանություն տեղի չունենա Արցախում։ Այս գործիքակազմերի հետ կապված մշակումներ են իրականացնում մեր նախաձեռնության շրջանակներում եւ որոշակի պահից սկսած գործիքը դնենք։ Արցախը շարունակում է շրջափակման մեջ ու ուժի սպառնալիքի տակ մնալ։ Հումանիտար բեռների ներմուծումն ամենևին էլ չպետք է վտանգի հետագա պայքարը, ասում է Նարեկ Այվազյանն ու կրկնում նախաձեռնության կարգախոսը։ Արցախ քեզ հետ ենք։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։